Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. Dobar dan, dragi slušalci NXS Web Radio podcasta. Evo nas u drugoj epizodi naše nove emisije NXS Projektor. I danas ćemo sa vama podeliti jedan zimnji film koji smo bili da gledamo za vas i svakako najgledanije filmove proteklih e, dve nedelje u našoj zemlji i svakako jedna vrlo interesantna informacija sa kojom ćemo da otvorimo e, ovu našu emisiju. Svako krećemo sa tom prvom e, informacijom, a ona je vezana za sve vas koji niste do sad čuli ili primetili. Kolosej je zatvoren u ušću. Znači to se desilo negde krajem 25. ili 26. Eh, septembra. A u zvaničnom saopštenju iz tržnog centra Ušće navodi se da bioskop Kuglana i Kazino u Ušću neće biti na raspolaganju posetiocima u kraćem vremenskom periodu. Prostor će uskoro biti ponovo otvoren sa istom namenom i bogatom ponudom, interesantnom i jedinstvenom za posetioce, navodi se u zvaničnom saopštenju. Nikakve druge informacije iz Koloseja, niti iz Roštetravuće, osim ovoga, znači nisu stigle, tako da još uvek ne znamo tačno šta se dešava i zbog čega je došlo sad ukoliko nisu neki navodi po medijima i internetu. Um, pričaju o tome da je u pitanju neki financijski problemi, razlozi, dugovi, a drugi da bi neko od konkurencije Koloseju trebalo da zauzme njihovo mesto i da preuzme taj bioskop. Znači sačkaćemo da vidimo šta će se dalje dešavati. Idemo na top listu. Nagledani filmovi u Srbiji u protekle dve nedelje. Prva pozicija Štrumfovi, drugi deo. Na drugoj poziciji Rizična e, igra. Na trećoj poziciji prizivanje zla. Četvrta pozicija Zatvorenici. Peta pozicija za novi film Dajana. Šesta pozicija Animirani avioni. Sedma pozicija, ako kažem interesantan film, mi smo Millerovi. Osma pozicija Dva pištolja. Dobra jedna zanimljiva thriller akcija. Devet, eh, deveta pozicija također animirani Turbo 3D i na desetoj poziciji za sada Drops. To je bila top lista, a u poslednjem delu ove naše kratke emisije odgledali smo jedan film za vas, u pitanju je Riddick, Vladar Tame, poslednji u nizu iz ove franšize. Film traje oko 120, min, 120 e, e, minuta. Glavne uloge tumače Vin Diesel, Karl Urban, Katie Sačkov, a režiser David Tvorni. Ovo je e, posljednji u nizu e, film vezan za sagu koja je počela još 2000. Te godine sa čuvenim hitom Planeta Tame, 2004. godine drugi nastavak Ridikove hronike, E, I ovo je znači poslednji u nizu filmova koji bi trebali da zaokruže celu tu priču. Vin Diesel je dalje naravno u glavnoj ulozi antiheroja Ridika, opasnog zatvornika u bekstvu koga traže lopci na glave. Kratak opis filma. E, Ridik je ostavljen na sprženoj planeti i smatra se mrtvim. Ali međutim počinje da se bori za svoj život protiv određenih vanzemaljskih predatora a jedini način da se izbavi sa te planete da aktivira signal za hitne slučajeve i uzbune sve plaćenike u okolini koji stižu na planetu da ga ubiju i to je ukratko glavna radnja filma mm, film svakako nije loš, preporučili bi znači, svima koji, koji su gledali prethodne, prethodna dva dela filma da odgledaju, mada moram pri, priznati lično da sam očekivao znatno više od ovog filma. Ima tu akcije, ima zanimljivih stvari, efekti su dobri, produkcija je dobra, to u svakom slučaju nije sporno, kao ni sa prethodnim filmima, ali... Mm, u određenim e, trenucima ispada kao da s obzirom da su prethodna dva filma poznata baš po dosta akcije i svega toga, da ovde nekako više taj razgovor, da nema toliko akcije. Znači, da u određenim trenutcima film postaje možda i malčice dosadan, u smislu da ima previše dijaloga oko nekih stvari koje baš zaista ne vidim neku potrebu da bude toliko dijaloga oko toga. E, ima akcije, ima svega, ali nekako mi fali nešto u tom filmu, jeste zadnji deo, ali nekako sam taj kraj malo zbrzan, on odlazi dalje, uspeva da spase na kraju, ali u svakom slučaju nekako očekivao sam više od ovog filma s obzirom da je um, kraj e, sage i da se završava cela priča o tome. Tako da, kažem ponovo, za sve vas koji ste gledali, verovatno bi trebalo da odgledate, možda ne da idete u bioskop e, da biste gledali ovaj film, možda eventualno kućna varijanta, ali u svakom slučaju e, preporučujem da ga odgledate, ali kažem ipak sam očekivao malo više od, od zav, za, završetka ovog filma i, i ove sake. To je ukratko bilo to. Hvala naravno što ste bili sa nama. Ostanite uz NXS web radio podcast i nadalje. Veliki pozdrav, čao!